Umar bin Khattab keluar rumah memikul gandum di atas pundaknya tak ada ngomong-ngomong dia keluar saja dia dengar suara dia ambil baitul mal gandum dia pikul dia antar sekarang enggak ngomong dulu besok saya mau mikul gandum nih tolong siapkan agak tiga truk wartawan ya nah, nanti pas saya mikul tuh foto kira-kira pas muka saya sedang merasa berat Ha, nanti komenkan di atas betapa amanahnya. Ha, di bawah coblos nomor satu. Baik ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya komen komen komen komen orang tertipu dengan pencitraan. Orang tertipu dengan pencitraan itu kan istilah baru itu. Citra nama baik. Baik nampak, baik ditengok balehonya, oh uh, ganteng muda begitu jumpa lapuk siapa yang membuat baik bagus elok tampak photoshop punya kerja oh, putih saya pun kena juga semalam saya lewat di jalan duyung saya tengok balik tablik akbar siapalah ustaz yang ganteng itu saya rupanya putih juga rupanya ustaz ini kalau kena photoshop الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه وبعده Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, adik-adik mahasiswa, mahasiswi yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, insyaallah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adapun hadis yang akan kita kaji pada subuh Sabtu ini adalah hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Hakim rahimahullah dalam kitabnya bernama Kitab Al-Mustadrak. Statusnya dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan diakui sahih oleh Imam Az-Zahabi maka muncullah istilah sahahahul hakim wa wafaqahu zahabi hadis ini disetujui oleh Imam Al-Hakim sahih dan diikuti persetujuan kesahihannya itu oleh Imam Az-Zahabi tidak diragukan sedikit pun diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As radhiyallahu anhuma Sebagian orang mengatakan hadis ini mauquf. Kalau mauquf itu artinya hanya sampai kepada sahabat. Nabi, sahabat, tabi'in. Kalau sampai ke tabi'in namanya maqtu'. Kalau sampai ke sahabat namanya mauquf. Kalau sampai ke nabi namanya marfu'. Tapi kata ulama hadis ini mauquf mahkumun bil marfu tapi dia hukumnya marfu sampai ke nabi karena tidak mungkin Abdullah bin Amr bin As berani berijtihad fil masail al ghaibiyah karena hadis ini bercerita tentang tanda-tanda hari kiamat yang orang tidak boleh berijtihad dalam masalah itu kecuali dalam masalah fikih masalah hukum halal haram ini masalah akidah maka hukumnya hukum marfu ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min asyratis saah di antara tanda-tanda saah saah secara bahasa artinya sudah jadi bahasa Indonesia saat waktu tapi kalau disebut kata saah itu maknanya hari kiamat Coba kita tengok kata sa'ah dalam Al-Quran. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang sa'ah, maksudnya tentang hari kiamat. Datang seorang sahabat bertanya, "Mata sa'ah, kapan hari kiamat itu?" Lalu Nabi menjawab, "Itu menunjukkan makna sa'ah." itu kiamat tapi tidak selamanya makna sa'ah itu kiamat huru hara dunia hancur kiamat besar bisa jadi juga maknanya adalah kehancuran misalnya ketika sahabat bertanya mata sa'ah kapan terjadi hari kiamat Nabi justru menjawabnya idha wussidal amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'ah kalau diberikan suatu perkara bukan pada ahlinya tunggulah kiamat maksudnya tunggulah kiamatnya kalau diberikan jembatan itu kepada yang bukan ahlinya tunggulah kiamat maksudnya jembatan itu kiamat yang lain tak kiamat hancur kalau diberikan masjid itu bukan pada ahlinya tunggulah kiamat masjid itu kiamat hancur diberikan masjid pada orang yang tak berjiwa masjid maka hancurlah dia kiamat kecil kiamat berarti kehancuran jadi hadis ini bisa berarti tanda-tanda kiamat besar memang dunia sudah mau kiamat tapi juga bisa bermakna di daerah itu terjadi kiamat kecil hancur lebur institusi itu terjadi kiamat kecil rusak sistem yang sudah dibangun nah inilah pengantar hadis ini min asratis sa'ah di antara tanda-tanda kehancuran dalam hadis ini ada tiga tandanya Nabi tak ada menyebutkan satu, dua, tiga tak ada. Abdullah ibn Amr ibn al-As juga tak ada menyebut satu, dua, tiga tapi kalau kita penggal hadis ini satu, dua, tiga apa dia? min asratis sa'ah di antara tanda-tanda kehancuran yang pertama anturfa'al asrar wa tudaul akhyar wah itu tanda yang pertama Anturfa al ashraru orang jahat diangkat wa tudaul akhyar orang baik dijatuhkan kira-kira sudah terjadi apa tidak ini tak usah kita jawab ah lah, belum jawab saya bilang saya jawab an al ashrar syarun jahat khairun baik orang jahat asrar orang baik akhyar nah, ha, jadi kalau ada nama bapak akhyar oh, orang baik kalau asrar Pak Ustaz habis ini kita kenduri ganti nama asrar jahat antur fa'al asraru diangkat orang jahat wa tudaul akhyar orang baik dijatuhkan ini sudah terjadi pada sebagian tempat pemabuk pecandu narkoba pezina merata-rata telinga orang tahu cerita pelecehan seksualnya disusunnya dinasti kekuasaan tetap juga diangkat orang dipilih orang bebuih mulut ustaz mengatakan jangan pemimpin yang zalim berkuasa akan turun laknat nanti Cuman lah Pak Ustaz Dia ngasih kami 300 ribu Dulu ini tidak akan mungkin terjadi Orang jahat tak mungkin naik ke atas Tapi dibantu oleh demokrasi Suara terbanyak Suara Tuhan Mana yang paling banyak Itulah Tuhan Orang tak lagi menengok benar salah Orang tak, tak lagi menengok hak batil Mana paling banyak itu yang benar jadi orang pun kau kenapa jilbab pendek begini begini orang banyak cuman lah Pak Ustaz jadi orang tidak lagi menghukumkan ini benar ini salah menurut Quran Sunnah mana yang banyak dibuat orang itulah yang benar kenapa suara terbanyak suara Tuhan kebetulan yang ngajak solat satu orang hayya salah yang ngajak main gaplik empat yang empat itulah Tuhan suara terbanyak suara Tuhan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aspek ini terjadi sekarang aspek politik orang jahat naik orang baik jatuh yang paling bahayanya di dalam dunia akademisi pun itu terjadi orang yang jahat punya titel hebat orang yang baik jujur lurus tak ada titel apa-apa Ah itu kan ustaz membela diri kerana tak punya titel. Bukan begitu, ini cerita. Ambil sana, kopi sini, plagiat sana, plagiat sini, akhirnya dipanggil ke Diknas Pusat menjadi profesor termuda, penulis karya ilmiah terbaik terbanyak se-Indonesia. Orang pun menganga. Tak paham, tak paham menganga, mengangong hebat bapak tu ya bisa pula dalam satu tahun menulis sepuluh karya ilmiah kapan dia nulis ceramah lagi seminar lagi loka karya lagi menggendong anak lagi ngepel lantai lagi kapan dia bisa nulis begitu banyak rupanya sekarang dunia canggih semua karya ilmiah dalam bentuk PDF itu diupload ke internet dibaca orang se-Indonesia ada yang menuntut ini karya ilmiah saya bulat-bulat dia copy pas, cuman delete nama saja dituntutnya hilang titel besar dulu kartu nama hampir sepanjang amplop sekarang pendek aja lagi dicopot dana tunjangan guru besar dicopot nama baik rekor muri museum rekor Indonesia ditarik orang pandai bersilat lidah pandai berkelit pandai menipu pandai kopi pas, pandai plagiat itu yang sekarang naik ke atas turfa'al asrar orang jahat naik wa tudha'ul akhyar orang baik-baik jatuh ke bawah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di aspek pendidikan ada di aspek politik terjadi yang paling mengerikan ni, yang paling-paling mengerikan andai ini terjadi pada agama pada agama dia masuk juga tak jelas entah apa latar pendidikannya tiba-tiba naik ke atas dipanggil maulana guru besar kami apa basic pendidik tak tahu Pak Ustaz setahu saya teknik sipil dulu tuh mesin aja pegangan dia sekarang tiba-tiba datang mengaku katanya Jibril datang menjumpai dia. Sejak itu dipegangnya orang sakit sehat. Dipejamnya mata. Nampaknya yang tidak-tidak. Orang pula percaya kepada mukjizat-mukjizat. Diludahinya air, diminum orang, sembuh. Ustaz Abdul Somad tak pula bisa begitu. Jadi, ah, itulah yang diangkat sebagai penasehat spiritual sebagai orang yang diagungkan yang cakapnya didengar orang tak tahu ini jin berkawan dengan setan apa ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala turfa'al asrar wa tudahul akhyar orang jahat naik ke atas orang baik jatuh ke bawah makanya banyak sekali kita kadang bapak ibu yang berilmu kesal kenapa lah ini yang muncul di televisi ini apa lah yang disampaikan ini orang tidak tengok benar salah yang penting rating rating rating mana yang paling banyak penontonnya itulah jadi ada beberapa jamaah kita Pak Ustadz Mudah-mudahan Dr. Mustafa Umar, Dr. Mawardi Muhammad Saleh, Dr. Saidul Amin akan muncul menjadi ulama nasional yang masuk ke TV nasional. sebutnya Dr. Mustafa Omar, Dr. Saidul Amin, Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Tak ada disebutnya Abdul Somad mentang-mentang tak doktor. Apa maknanya? Saya bilang, kalau persaingan itu keilmuan, insya Allah mereka-mereka ini naik. Karena tak diragukan, bidang filsafat, bidang tafsir, bidang fikih. kita tak ragu sedikit pun keilmuannya diakui dunia internasional mengakui Kuala Lumpur, Madinah, Mesir tapi persaingannya bukan bidang keilmuan persaingannya rating mana suara terbanyak itulah yang benar mana yang paling disukai orang orang pula sukanya Bapak Ibu tahu sendirilah dalam dunia politik ini terjadi efeknya luar biasa dalam dunia akademisi intelektual kampus ini terjadi efeknya luar biasa tapi ada yang lebih hebat lebih dahsyat andai terjadi dalam bidang agama akhirnya yang bicara masalah hukum halal haram tidak ditanyakan kepada tuan syekh ahli usul fikih bicara halal haram orang yang jahil dalam bidang halal haram tapi televisi mempercayakan itu heboh masalah 2012 kata Steven Spielberg akan terjadi hari kiamat yang diwawancarai artis tapi berbaju ulama casingnya artis isinya ulama ulama yang asli tidak diwawancarai kenapa? karena tidak akan menaikkan rating luar biasa ini terjadi pada tiga aspek besar politik, pendidikan dan agama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah bumi lancang kuning Provinsi Riau ini agama masih lagi pendapat secara umum walaupun di sebagian tempat ada juga yang mengulamakan yang tak ulama. Tak jelas latar belakang pendidikan berfatwa menurutkan hawa nafsu tapi sebagian besar kita masih terpelihara dengan tonggak-tonggak yang besar mufti Rokan Hulu sekaligus mufti Pekanbaru Dr. Mawardi Muhammad Saleh ketua Dewan Pakar Masjid Agung sekaligus ketua hmm, Komisi Fatwa MUI Provinsi Riau Dr. Uh, eh, Mustafa Omar. nah, ha, ini kita alhamdulillah selamat tapi di tempat-tempat lain yang diulamakan yang didulukan selangkah yang ditinggikan seranting al ashrar orang jahat wal akhyar orang yang baik justru tidak dipedulikan selanjutnya tanda yang kedua apa dia itu yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an tukhzan al fi'l wal amal wa yazhar al qaul amal perbuatan action qaulu ucapan mestinya seimbang antara ucapan dengan perbuatan tapi ketika kehancuran sudah mulai dekat yang terjadi wa antu khazanal fi'lu wal amalu perbuatan tak nampak tukhzana artinya tersimpan di bawah wa antu al fi'lu wal amalu perbuatan tak nampak wa al qawlu yang muncul adalah ucapan saya waktu mau mengkaji hadis ni ini nampaknya menembak ke dalam ini karena ustaz yang banyak bercakap jangan-jangan aku yang disindir hadis ni. ada pekerjaan profesi yang memang mesti bicara jadi tidak mesti selamanya ini artinya oh kalau begitu arti tanda yang kedua ni wa antu khazanal fi'lu wal amalu wa yazhar al qawlu no action talking only nah, itu kalau bahasa orang sekarang tak ada amal bicara saja kalau gitu ustaz lah yang kena tu ustaz bicara saja ada memang orang yang mesti bicara ustaz tak boleh dilarang bicara kalau ustaz tak boleh bicara tak ada pengajian apa pengajian kita pagi ini Pak Ustaz? Shhh. Ustaz mesti bicara. Guru di lokal mesti bicara. Kalau ada guru tak bicara, itu makan gaji buta. Masuk ke lokal. Ah, kelompok satu silakan presentasi. Dia mohon buka iPad. Disangka orang baca rupanya ah, main game online. Bagaimana kelompok satu sudah selesai? Sudah pak, ah, maju kelompok dua. Sudah selesai sudah. Ah, kita buka tanya jawab diskusi. Ah, karena waktu sudah habis, bapak permisi dulu. Tugas-tugas tolong kalian perbaiki. Semua yang sudah siap kirim ke email bapak ya. Ah, makalah anak-anak itu dikumpul ah, jadi satu, jadi guru besar. Inilah orang makan haram. Jadi ada memang profesi itu dia mesti bicara. pengamat itu mesti bicara anggota legislatif memang dia wajib bicara karena dia disebut dengan parlemen parlemen itu diambil dari bahasa Perancis parle parle artinya bicara bukan pakle parle parle bicara kebetulan kami kuliah dulu di Maroko wajib mengambil bahasa Perancis 2 SKS mau tak mau parle bicara. Saya tidak bisa bicara Perancis. June parle pa fonse. Parle. Kenapa Ustaz ingat itu? Karena itu yang selalu paling saya paling saya sebut dulu. Kalau datang orang eh comment Safa va? Ça va bien? Je parle pas français. Saya tak bisa. Jadi parle itu artinya bicara. Saya tak bisa bicara, je parle pas. Saya tak bisa bicara. Perancis, Fonse. Inggris, only Arab Arabi jadi dia bilang R Ara Ara parle bicara parlemen tempat orang bicara jadi kalau dia duduk di situ tak bicara itu makan haram itulah yang disuting oleh wartawan sampai ke situ itu makan gaji buta itu parle mesti bicara Ustadz memperbaiki umat nih mesti bicara tapi ada orang-orang yang tak boleh bicara ahli hukum itu dia bagaimana menerapkan kepastian hukum di Indonesia penguasa itu tak boleh terlalu banyak bicara yang penting actionnya keputusannya perbubnya pergubnya bagaimana berpihak kepada umat itu mesti yang sekarang ini terlalu banyak bicara bahkan acara-acara itu isinya bicara bicara ini, bicara ini, di komen ini, di komen ini bukan menyelesaikan masalah, menimbulkan masalah baru. Di mana letak masalahnya? Disitulah masalahnya Pak Ustaz. Masalah tak selesai karena dialihkan ke masalah lain, dikomen oleh satu masalah, oleh masalah lain. Disitulah masalahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diundang pakar ini, diundang pakar ini untuk mengomentari ini, lalu muncul telepon dari ini, dikomen oleh ini, masuk ini, masuk ini. Padahal mereka sama-sama di Jakarta. Kalau mereka memang mau menyelesaikan masalah, duduk dia dalam satu ruangan kom, tanpa ada konferensi pers, duduk selesai masalah. Tapi memang niatnya tidak mau menyelesaikan masalah hanya mengalihkan masalah pengalihan isu kata Nabi yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Amr ibn al-As apa dia wa ayyukhzanal fi'lu wal amalu perbuatan tak nampak tak muncul yang paling real paling dekat paling nyata di tempat kita kemarin yang kita hampir mati mengisap asap tak ada action tonton di TV komen baca di radio didengar komen tengok di majalah komen di internet komen komen komen komen komen komen ngomong ngomong ngomong ngomong tak satu pun memadamkan sama macam mati lampu ha, ini saya trauma nyebut mati lampu ni kadang mati mati betul lah nanti dia mati lampu semua kenapa bisa mati kenapa mesin tak disiapkan mesinnya kenapa tak dikontrol kenapa bensin tak dibeli kenapa ini bisa begini kenapa ini begini Coba tak usah Yang satu hidupkan lilin satu Kan selesai Hidup lilin Suasana tenang Ustaz bisa ceramah kembali Tapi karena terlalu banyak Akhirnya apapun tak nampak Kata Nabi SAW Ini akan terjadi Kata Nabi Tunggulah kehancuran Tidak lagi nampak amal Alhamdulillah Para ustaz Asatiz jamaknya Mereka memang berceramah Tapi juga mereka action dibawa kambing nun ke kepulauan meranti pakaian bekas bapa ibu diikat dibawa ke pulau-pulau tertinggal sana ada pula bapa ibu yang kelebihan harta dikumpulkannya dalam satu lalu dibelikan kapal dakwah lalu ustaz kita turun saya pendapat kiriman fotonya eh selama ini ustaz ni pakai jubah sekarang naik trail pula Artinya mereka tidak hanya bicara tapi ada action. Jamaahnya juga begitu. Bukan ketika diceramahi, marilah kita berinfak sedekah, ngomong, tapi terbukti beberapa Sabtu yang lalu saudara kita dia tak pandai ceramah, dia bukan LCMA, tapi hatinya lembut. Semua anak-anak yang dibuang oleh ibu kandungnya, mak kandung membuang anak, tak ada niat punya anak, maaf cakap berzina, lahir anak ah, dibuang dalam kardus dikutip oleh bapak tuan fulan yang tak mau disebut namanya ada anak lahir buta tak bisa menengok diambilnya ada anak lahir tak ada anus orang tuanya pun tak suka diambilnya 150 anak dia kumpul bapak kerjanya apa koleksi anak-anak aneh ada yang mengkoleksi CB 100 ada yang mengkoleksi sepeda ontel ada yang mengkoleksi batu cincin dia enggak yang dikoleksinya anak-anak yang dibuang emaknya itu dia koleksi kolektor profesi kolektor semua yang dicampakkan orang dikumpulnya dikasihnya makan orang lain menyumbang ke sana bapak ibu pun kemarin ikut menyumbang salah satu jamaah kita lembut hatinya ikhlas dia karena Allah Berapa operasi ni? 40 juta. Ni 20 dari saya supaya dia tidak lagi buang air besar dari pelur yang dibelah supaya dia punya anus dioperasilah sebagiannya dari bapak ibu ini bukti kita tidak omdo omong doang nato no action talking only tapi ada bentuk real nyata tapi pengajian terus berlanjut Besok ada lagi pengajian dengan ustaz sana, dengan ustaz sana. Tapi kalau terlalu banyak cakap, tak ada perbuatan. Kata Nabi, min asratis sa'ah di antara tanda-tanda hari kiamat. Dulu Umar bin Khattab keluar rumah memikul gandum di atas pundaknya, tak ada ngomong-ngomong. Dia keluar saja, dia dengar suara, dia ambil baitul mal gandum, dia pikul, dia antar. Sekarang enggak. Ngomong dulu, besok saya mau mikul gandum nih, tolong siapkan agak tiga truk wartawan ya. Nah, nanti pas saya mikul tuh foto, kira-kira pas muka saya sedang merasa berat. Nah, nanti komen kan di atas, betapa amanahnya. Nah, di bawah, coblos nomor satu. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya komen komen komen komen orang tertipu dengan pencitraan. Orang tertipu dengan pencitraan itu kan istilah baru itu. Citra nama baik. Baik nampak, baik ditengok balehonya, oh ganteng. Muda begitu jumpa lapuk. Siapa yang membuat baik, bagus, elok, tampak Photoshop punya kerja oh, putih saya pun kena juga semalam saya lewat di jalan duyung saya tengok baliho oh, tablik akbar siapalah ustaz yang ganteng itu saya rupanya putih juga rupanya ustaz ini kalau kena photoshop bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala jadi ini kita ini sudah tak lagi nampak tapi Alhamdulillah bapak ibu diselah kesibukannya saya tanyalah ke bapak-bapak yang mengurus anak-anak yatim orang jompo orang susah pak ya di antara semua orang profesi macam-macam pengacara, dokter, tukang, macam-macam siapalah yang paling banyak nyumbang ke sini pukul rata jangan hitung satu-satu person siapa paling banyak nyumbang kemari nanti kalau saya sebut Pak Ustadz terkejut siapa polisi selama ini kita sangka polisi itu jahat bahkan banyak mengatakan Pak Ustaz polisi itu yang baik cuma satu Pak apa polisi tidur tapi ternyata diam-diam menyumbang dulu ada polisi oh, solat subuhnya tak pernah di satu masjid solat di sini Besok subuh dia di masjid. Selama dia tugas di Pekanbaru ini, semua masjid-masjid di Pekanbaru tu pernah dia sujud. Jadi kalau kata ayat Quran, "Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum." Semua bekas-bekas akan menjadi saksi maka semua bekas tempat sujud dia di musolla-musolla itu bersaksi di hadapan Allah bekas-bekas tapak kaki dia tapi balik ke tanda yang pertama orang baik tak terangkat orang jahat terangkat polisi yang mengajak pasukannya solat zuhur buatkan bolehu di depan kantor kalau sudah masuk waktu solat pekerjaan stop ke masjid dijatuhkan tentara dipasangnya di depan kantor pangdam tidak zamannya lagi malam tahun baru mabuk-mabuk ayo zikir ke masjid di asrama kantor tentara itu itu yang saya kopi kemarin jadi bahan malam tahun baru ni tentara polisi sudah balik ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala mereka tidak LCMA dia tidak basic agama dia tidak orang dari Makkah Madinah tapi agama dalam hatinya dia tak ngomong langsung dengan kekuasaannya Oh, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah lain perasaan kita menengok orang berseragam itu ketika dia beragama dengan Abdul Somad yang pakai koko beragama itu biasa Ustadz Abdul Somad sholat ke masjid Allahu Akbar biasa justru luar biasa kalau dia tak ke masjid itu baru luar biasa tapi kalau orang berseragam pakai pistol pakai seragam sholat ke masjid Bapak-bapak yang bawa anak kecil tunjuknya. Eh, tengok tu. Polisi aja solat. Masa kau tak solat? Tentara aja solat. Masa tak solat? Tengok. Ini kadang yang polisi yang tentara solat, malah hansip tak solat. Mohon maaf Bapak Hansip tersinggung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa jadi maknanya beramallah. Sekarang kalau diajak bicara komputer, friend, menurut ente mana antivirus yang bagus aduh mohon maaf aku kalau antivirus ni kurang paham aku mau beli laptop ni bingung mana Toshiba Acer, Sony, apa Panasonic aduh aku masalah elektronik ini agak gaptek sikit tak paham tapi kalau sudah bicara agama semua paham semua bicara agama menyampaikan agama boleh tak masalah menyampaikan agama tak masalah tapi ketika sudah bicara fatwa halal haram Ini lain Makanya dibedakan antara waiz dengan alim Waiz itu hanya menyampaikan agama Menyampaikan kultum Itu bebas Mana tahu bapak ibu di kantor Dibuatkan jadwal kultum Besok Bapak besok Begitu diminta Eh, besok ibu kultum ya. Saya tak paham agama. Jangan minta saya kultum. Kultum boleh. Justru apa bapak direktur pimpinan itu kalau menyampaikan kultum itu beda gairahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zuhur ini saya diberikan amanah menyampaikan kultum 7 menit. Mari kita salat. Dengan salat ini kita menjadi tenang. Itu beda kalau pimpinan yang ngomong. Kata Abdul Rahman Ibn Khaldun, "Ar-ra'iyah ala dini mulukihim." Ar-ra'iyah Rakyat, orang bawahan Itu mengikut atasannya Kalau atasannya soleh Sampai ke bawah insya Allah mengikut. Kalau atasannya baik Sampai ke bawah insya Allah baik Dulu orang di Jakarta Itu kalau Pengajian, kata sambutan itu tetap sama seperti kita di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling-paling ditambah salam sejahtera buat kita semua paling sampai ke situ tapi sekarang dari mulai atas sampai bawah sampai RT RW pun latah Assalamualaikum Shalom sejak kapan kata Shalom ini populer sejak kepala induk ongkang itu Shalom Shalom Shalom bahasa Israel kan maknanya yang penting Pak Ustaz Shalom dengan salam kan sama Ya ayyuhalladzina amanu Hai orang-orang beriman La taqulu ra'ina Tidak boleh memakai istilah orang lain Yang istilah itu menimbulkan makna fungsi ganda Hati-hati Ini kadang orang Islam enak saja dia Assalamualaikum Shalom hom, Santi Santi hom. Oh ini simbol agama mas Jangan main-main wala ana abidu ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin masalah interaksi sosial masalah sekantor tak masalah masalah bertetangga dekat rumah tak masalah tapi kalau sudah masuk dalam simbol-simbol agama ini sudah masuk dalam domain ruang ritual ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu tanda yang kedua Tanda yang ketiga, wa an yuqra al masnatu fi qaumin wa laysa fihim man yughayyiruha aw yunkiruha dibacakan al misnah kepada orang banyak tidak seorang pun yang mengingkarinya tidak seorang pun yang mau merubahnya tak seorang pun yang mau meluruskannya lalu sahabat bertanya wa mal misnatu dibacakan al misna di depan orang banyak tapi orang diam orang tak ada yang komplain orang tidak ada yang menolak semuanya diam dan diam itu tanda setuju sahabat bertanya wa mal misnatu apa yang kau maksud membacakan al misna apa itu misna mak uktutibat sesuatu yang ditulis bukan dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Yang bukan berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah. Jadi subuh ini yang kita kaji sunnah. Al-Misnah itu menyindir orang Yahudi, ada namanya Misnah. Jadi orang Yahudi itu kan diturunkan Allah kitab namanya Taurat. Lalu Taurat ini mereka tulis lagi namanya Talmud dari Talmud ini mereka tulis lagi namanya Mesna nah, itu tiga Taurat, Talmud, Mesna tafsir di atas tafsir tapi sudah hilang makna aslinya yang ada di situ akal dan bukan pula akal akal-akalan mengakal-akali firman Tuhan merusak wahyu Allah mereka lebih mengedepankan Mesna daripada Taurat Taurat campakkan Talmud mesna maka kata Nabi menyindir kalian pun akan ikut juga langkah-langkah orang Yahudi dan Nasrani la tattabi'unna sunanal latin namin qablikum kalian akan ikut tradisi umat-umat sebelum kamu Shibran bi shibrin Sejengkal demi sejengkal Zira'an bi zira'in Sehasta demi sehasta Awalnya kalian ikut sejengkal Lama-lama kalian ikut sehasta Hatta lau Dahalu juhra dabbin Andai mereka masuk dalam lubang biawak Ladakhal tumuhu Kalian pun akan masuk juga ke dalam Lubang biawak Dulu orang takut lubang biawak, takut kena gigit, kecil tak mungkin. Tapi kena sudah ikut tradisi. Andai mereka masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, ladakhal tumuhu, kalian masuk juga ke dalam. Dulu perempuan itu, waktu akad nikah, itu tak ada keluar. Perempuan itu di dalam kamar. Yang akad itu laki-laki sama Perempuan. Aku nikahkan engkau dengan anak gadisku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Sah. Kalau mau menanya persetujuan si perempuan, ah suruh keluarga ke dalam. Mau kau dinikahkan sama anak laki-laki ini nak? Diam dia. Kalau diam, kata Nabi, as-sukutu alamatur ridha. Diam tanda setuju. Asal diam dia, ah, setuju lah itu anak gadis zaman dulu zaman sekarang ada iklannya di radio kalau dia datang meminang gua jawab iya banget atau iya aja ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala langkah-langkah ini kalian ikuti mulailah perempuan keluar mulailah perempuan nampak dulu orang berani bergambar setelah ikat nikah kalau tidak pantang malu sekarang entah pose-pose apa nama pose hantu belau muncul semua kalau tak ada itu malah orang heran balik dari situ kok enggak ada fotonya ya orang yang tak membuat itu dianggap aneh kalau ada orang tua yang tidak mengizinkan anaknya memajang itu orang tua aneh jadul tak layak hidup 2016 mestinya sudah mati 86 tahun yang lalu kalau ada anak lajang yang tidak membuat tradisi itu, anak lajang yang aneh, ketinggalan zaman. Tapi yang paling mengerikan ini yang ketiga ini. Yang dibacakan, yang menjadi pedoman hidup tidak lagi Al-Quran. Memang dia baca Quran, tapi Quran itu dibaca bukan dijadikan sebagai petunjuk hidup. Quran itu diturunkan Allah. شهر Ramadhan الذي أنزل فيه القرآن Hudan sebagai petunjuk zalikal kitabu la raiba fihi hudan Quran petunjuk sekarang Quran sebagai apa Quran sebagai akad nikah aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk seperangkat alat solat dan kitab suci Al-Quran tak pernah dibaca sampai mati itu tunai Tapi Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Quran diturunkan Allah bukan sebagai pajangan ruang tamu. Quran diturunkan Allah bukan sebagai penghias dinding. Quran diturunkan Allah bukan sekedar dilantunkan dengan suara yang memukau indah, membuat pendengar berdecak kagum. Allah, masya Allah, Quran bukan diturunkan Allah untuk dikirim kepada orang mati Quran diturunkan Allah bukan untuk menjadi pemoles acara Quran diturunkan Allah bukan sebagai pengusir hantu jembalang tanah Quran diturunkan untuk hidayah Oh jadi kalau begitu tak boleh kami tulis di dinding masjid untuk kaligrafi Boleh Boleh ketika kaligrafi di dinding masjidin Nabawi itu mau dicopot karena dianggap tidak ada zaman Nabi datanglah Syekh Mutawalli Syarawi. kalian mau mencopot ini iya coba kita tengok kaligrafi ini bagus-bagus apa yang terkesan di kepala kalian waktu melihat kaligrafi ini uh bagus Syekh Lepas kami tengok subhanallah, masya-Allah, tangannya bentuknya sama, tapi kenapa tangan ini ketika dioleskannya cantik, yang satu lagi sama bentuknya tapi nengoknya tak nyaman. Kenapa bentuk lehernya sama, tapi yang salah satu imam kita tadi qari keluar suara yang indah. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu keluar dari leher yang ini lain bunyinya. 11-12 macam kambing ditarik Kenapa bisa begitu? Di situlah letak karunia Allah Ada yang dapat harta Ada yang dapat kuasa Ada yang dapat suara Ada yang dapat ilmu Ada yang dapat harta Ada yang dapat macam-macam dapat Maka ketika melihat itu Masya Allah Indahnya suara Masya Allah Tapi jangan sampai di dinding saja Jangan sampai dibayati sobasikan hawan jaharka saja. Jangan hanya sampai pada tulisan karya ilmiah jurnal saja. Tapi dia real dalam kehidupan nyata. Sekarang kita senang anak-anak yang tidak bisa baca Quran tidak boleh lagi masuk SMP sudah dikeluarkan perda di beberapa kabupaten kota gerakan maghrib mengaji baik tapi jangan lupa ini anak tangga berapa dia harus ada tangga satu tangga dua tangga tiga tangga empat tangga satu wa idza quri'al quran kalau quran dibacakan fastami'u lahu dengar baik-baik wa ansitu itu anak tangga paling bawah tu dengar yang agak tinggi sikit iqra'ul quran baca al quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah Quran akan datang pada hari kiamat tangga dua naik sikit afala yatadabbarunal quran mengapa mereka tidak merenungkan makna-makna isi Al-Quran dengar baca paham tinggi sikit amalkan isinya jadi apapun kita bersumber dari Al-Quran kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti hadis marfu ini kata Abdullah Ibn Amr Ibn Al-As akan datang masanya wa ayyu qara'a fihim al-misna dibacakan al-misna tapi semuanya mengangguk setuju Quran tak lagi dijadikan sebagai sumber kehidupan rumah tangga tidak lagi berdasarkan Quran sampai pada cara makan, cara minum, cara nikah, cara pinjam meminjam, cara utang piutang, cara bertetangga, cara berkeluarga tidak lagi mengikut Al-Qur'an. Nama-nama Islam tinggal di bumi lancang kuning negeri Melayu identik dengan Islam, kaum muslimin mayoritas tapi tidak memakai Al-Qur'an. Wa man lam yahkum bima anzalallahu siapa yang tak memakai hukum Allah faulaika humul kafirun faulaika humuz zalimun faulaika humul fasiqun Pak Ustaz apakah kita yang sudah mengaji datang solat subuh ini kafir zalim fasik tidak karena kita tak ada kuasa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah tidak membebankan orang sesuai dengan kuasanya tak akan dibebankan Allah di pundak orang 70 tahun beras seberat 70 kilo Allah tahu Allah mengerti Allah maha faham tentang kemampuan kita tapi paling tidak dalam pemerintahan terkecil kita bapak di rumah presiden ibunya perdana menteri anak-anak rakyat paling tidak dalam skala kecil pakailah hukum Allah ini cara berpakaiannya jilbab panjang menutup auratnya siapa kapten siapa pasukannya jelas mana pemutus keputusannya berdasarkan dari Quran dan Sunnah saya memang tidak tinggal di negeri yang menerapkan hukum Allah secara total 100% Pak Ustaz Pak Ustaz saya memang tidak tinggal di tempat yang memakai hukum Allah karena saya tidak tinggal pada zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tapi saya menerapkan itu sesuai kemampuan saya kalau saya masuk lokal kata si bapak mengadu kepada Pak Ustaz Alhamdulillah memang dia bukan dosen agama dosen umum mengajar bukan pelajaran agama pelajaran psikologi tapi begitu dia masuk ke lokal nampaknya laki-laki perempuan campur aduk kursi tak tentu arah adik-adik sekalian ini bukan lagi anak SD kita bukan TK tolong rapikan bagi dua ini kursi laki-laki ini kursi perempuan atau dibagi tidak menyamping tapi ke depan ke belakang ke depan ke belakang tolong yang laki-laki maju ke depan yang perempuan di belakang atau laki-laki sebelah kanan perempuan sebelah kiri urusan apa saya dengan mereka mau campur aduk mau duduk terserah dia mereka kan sudah dewasa itu kata orang sekuler liberal tapi si bapak yang peduli pada ajaran Islam dia tahu ini ikhtilat campur aduk laki-laki perempuan merusak tak sesuai ajaran Islam kalau di Al-Azhar Mesir jauh jarak kampus laki-laki perempuan paling tidak di tempat saya mengajar tak pun dia berjarak lokal paling tidak berjarak tempat ada alhamdulillah sahabat-sahabat yang dari kalangan pendidik berjiwa Islam yang lebih mengerikan lagi menyuarakan ajaran Islam menyampaikan ayat-ayat Quran tapi dengan tafsir interpretasi orang kafir sekuler misionaris orientalis Oriental Timur Orientalis orang Barat yang belajar Timur Belajar Islam Ditekuninya Islam Dengan cara pikir orang kafir Na'uzubillah Bapak ibu yang dimuliakan Allah Swt. Apa yang dikhawatirkan Nabi tiga-tiga ini terjadi Orang jahat naik Orang baik jatuh Terjadi Cakap banyak amal tak ada Terjadi lebih banyak memakai pendapat-pendapat manusia daripada hukum Allah terjadi lalu sikap kita bagaimana masalahnya sudah jelas saya tak ingin kita ngaji pulang bawa masalah saya ini banyak masalah Pak Ustaz saya mau mengaji meringankan masalah balik dari al-falah malah bertambah masalah saya Pak Ustaz sikap kita bagaimana maka kita membuat orang lain memahamkan orang lain membuat orang mengerti tausiah subuh ini bapak ibu yang hadir paham mengerti kalau sudah mengerti merubah keadaan yang sanggup kita robah jangan pula kita mau merubah semuanya Abdul Somad mau merubah Pekanbaru mana bisa penduduk Pekanbaru sejuta seratus kita yang tak berdaya ni modal air liur lidah sama suara mana bisa bekerja sama tim Nabi Muhammad aja sendiri kalau Allah mau bisa innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun tapi Allah tidak mengajarkan itu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammadur Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ada sahabat-sahabat yang bersama dia itu tegas kepada orang kafir ruhama'u bainahum mereka itu saling berkasih sayang Abu Bakar Umar Utsman Ali Talha Zubair Aisyah Abdurrahman ibn Auf Sa'ad ibn Rabi ini semua adalah tim jadi kalau ada orang sekarang tak pakai tim main jalan sendiri saja one man show ini bukan ajaran Islam maka tim yang sudah baik solid ini ini menyadarkan kita kalau terjadi macam yang diprediksi Nabi ini kita paham kita mengerti tapi kita tidak sebatas itu saja ada perubahan karena dalam hadis ini ada ancaman apa kata dia ketika dibacakan kitab yang bukan dari Quran itu walaisa fihim man yughayyiruha wa yunkiruha tidak seorang pun dari mereka yang mau mengingkarinya tak ada yang mengingkari semuanya diam dan diam tanda setuju ada kata-kata hikmah seorang ahli hikmah apa kata dia aku tidak khawatir orang jahat buat jahat aku tak pernah khawatir orang jahat buat jahat aku tak khawatir yang ku khawatirkan Orang baik diam terhadap kejahatan Itu jauh lebih mengerikan Pezina berzina Biasa Pemabuk minum kamput Biasa Yang paling mengerikan Orang baik diam melihat kebatilan Ini yang terjadi sekarang Pecandu narkoba dengan narkobanya Pezina dengan zinanya pencuri dengan pencuri pencuri barang-barang yang dia curi orang baik tak melakukan apa-apa ketika ditanya yang penting bukan saya yang penting bukan anak saya masalah orang lain itu urusan dia kita tidak perlu intervensi orang lain oh ini bukan ajaran Islam ini pola pikir barat yang menyusup dalam Islam Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala oleh sebab itu mesti ada di tengah umat ini yang memperbaiki sesuai dengan kemampuannya Allah memuji umat ini baik bukan karena ramai ke masjid walaupun ke masjid ramai itu prestasi luar biasa tapi kalau kita baca ayat Quran Allah memuji bukan karena itu kuntum khaira ummah kalian umat terbaik kuntum kalian khaira ummah umat terbaik kenapa kita dipuji sebagai umat terbaik ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil ajak buat baik larang buat mungkar tak usah yang jauh-jauh dulu terlalu jauh yang dekat-dekat dulu istri anak nabi pun disuruh Allah wa anzir ashiratakal akarabin. peringatkanlah saudara dekat-dekatmu dulu Memang susah bicara ini Apalagi kepada adik perempuan Anak perempuan Itu berat Jadi lama saya memikir Kalau ke orang lain kan enak kita berceramah Tapi kalau kepada adik perempuan Anak perempuan Mungkin gara-gara itulah Allah tahu Abdul Somad ini payah nanti bercakap sama adiknya perempuan Maka di keluarga saya tak ada perempuan Adik beradik laki-laki Anak pun laki-laki pula tapi istri masih perempuan. Jadi bercakap, ah, jadi alhamdulillah kalau untuk adik tidak, anak laki-laki. Tapi istri dengan kemanakan anak abang, anak kakak, nah, itu tanggungjawab Ustaz Somad juga. Jangan cuma pandai menceramahi orang. Tidak boleh pakaian sempit, tidak boleh pakai celana. Celana sempit maksudnya. Tidak boleh. Tiba-tiba orang datang, ah Ustaz tu ngomong aja tuh makanya banyak penceramah tu tak mau dia ceramah dekat rumah dia dia ceramah jauh-jauh karena kalau dekat rumah dia tengok orang ah usah dengar cakap dia tu, tengok orang Ha, jadi saya takut juga kena fitnah begitu. Ah, ustaz tu ceramah jauh-jauh ke pasir pengarayan, ke Perawang, Kedumai Dekat rumah mana berani dia nah, Makanya ada pengajian dekat rumah Subuh, Senin, Selasa, Rabu, Kamis kaji dekat rumah Supaya jangan dibilang orang Ustaz mana itu Ustaz terbang hinggap lebih, lebih lama terbang daripada hinggap Alhamdulillah Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Itulah kaji kita subuh ini Tanda kiamat tu cuma tiga ni Pak Ustaz Tak banyak hadisnya terpisah-pisah nanti kalau ada ustaz menyusun 70 tanda kiamat itu bukan satu hadis dikumpulnya disusunnya jadi satu ini yang kita kaji subuh ini mudah-mudahan ada manfaatnya terima kasih perhatian bapak ibu mohon maaf atas segala kesilapan kita akan lanjutkan tanya jawab setelah salat sunat isyraq dua rakaat insyaallah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh